قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين Sema, enyi watu, hakika mimi ni mwonyaji kwenu niliye dhahir. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم Basi walioamini na wakatenda mema watapata maghfira na riziki za ukarimu. والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك اصحاب الجحيم na wanaojitahidi kuzipinga aya zetu hao ndio watu wa motoni wama arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idha tamanna تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم na tukumtuma kabla yako mtume wala nabii ila anaposoma shetani hutumbukiza katika masomo yake lakini Mwenyezi Mungu huyaondoa anayoyatia shetani kisha Mwenyezi Mungu huzithibitisha aya zake na Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikma ليجعل ما يلقي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 wasiwasi kwa hilo mpaka saa iwafikie ghafla au iwafikie adhabu ya siku tasa الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم Ufalme wote siku hiyo utakuwa Mwenyezi Mungu. Atahukumu baina yao. Basi walioamini na wakatenda mema watakuwa katika bustani zenye neema. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين Na waliokufuru na kuzikanusha ishara zetu, basi hao watapata adhabu ya kufedhehesha. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ewe nabii, waambie hao wanaokanusha, wanaokuhimiza waletewe adhabu, sio kazi yangu mimi kukulipeni kwa vitendo vyenu, Bali hakika mimi ni mwenye kukuhadharisheni kwa hadhari iliyo wazi kwamba kuna adhabu. Na Mwenyezi Mungu ndiye kukuhisabuni na kukulipeni. Na wale waliomwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na wakatenda vitendo vyema watapata kutokana na Mwenyezi Mungu kusamehewa dhambi zao walizoziingia kama kadhalika watavyopata riski ya ukarimu huko peponi. Na wale waliojikukusa nafsi zao katika kuipiga vita Kurani kushindana na waumini na kuwapinga, wakitamani na kudai kwa uongo kwamba wao watapata wayatakayo, watu hao watabaki milele katika adhabu ya motoni. Ewe nabii, usihuzunike kwa hizi hila za makafiri, yalimpata kama haya kila mtume katika mitume wetu na kila nabii katika manabii wetu. Nayo ni kuwa kila wakiwasomea kitu kwa kuwaita waifuate haki mashaitani wa kibinadamu walioasi wakiyapinga ili wabatilishe wito na wawatie shaka watu kwa yale wanayosomewa. Makusudio yao ni kujiingiza kati baina ya nabii na matamanio yake ya kutaka wito wake uitikiwe. Lakini Mwenyezi Mungu huyaondoa wayatakayo na mwishowe haki ndiyo inaushinda na poisimamisha mwenyezi mungu sharia yake na akamnusuru mtume wake. Na yeye ndiye mwenye kuzijua hali za watu na vitimbi vyao, mwenye hikma katika vitendo vyake, anaweka kila kitu mahali pake. Na hakika mwenyezi mungu amewawezesha waasi wanaokataa haki, waweze kutumbukiza shakashaka shaka na vikwazo katika njia ya wito ili uwe ni mtihani na majaribio kwa watu. Makafiri ambao nyoyo zao zimegeuka mawe na wanafiki ambao nyoyo zao zina maradhi huzidi upotovu kwa kueneza shakashaka shaka hizi na kuziunga mkono. Na si ajabu madhalimu hawa kusimama msimamo huu kwani wao wamezama katika upotovu na wamevuka mpaka katika inadi na mfarakano. Na ili waliopewa elimu ya sharia na imani wazidi imani na kujua kwamba wayasemayo mitume na manabii hakika ni kweli iliyoteremka kutokana na Mwenyezi Mungu. Na kwamba Mwenyezi Mungu hakika na walinda waumini kwa hima yake kutokana na matatizo yote yanayowapitikia. Na huongoa kwenye maarifa ya njia iliyonyoka na wakaifuata. Na waliokufuru hawatengenei bali wanaendelea kuitilia shaka Qur'ani mpaka wafikiwe na mauti iwafikia adhabu ya siku isiyokuwa na khairi kwao wala rehma nayo ni siku ya kiyama siku ambayo madaraka ya nguvu na uendeshaji mambo usio na ukomo wote ni wa Mwenyezi Mungu pekee siku hiyo ndipo watapohukumu baina ya waja wake walioamini na wakatenda mema watadumu katika bustani zilizojaa kila namna ya neema na waliokufuru na wakazikanusha aya za Qur'ani tulizomteremshia Muhammad, hao watakuta adhabu ya madhila na fedheha.